بسم الله الرحمن الرحيم دخلنا في أي باب يا إسرائيل تركيهم دينهم نعم ثم الله عز وجل بل مؤلف لكن c'est quoi le lien entre le ghulu salihin et le tathlith la trinité يعني رفعوا عيسى بن مريم عليه السلام بمنزله يعني ليس بمنزله أيوة. نعم رفعوا فوق من منزلته وجعلوه جعلوا جعلوه في المنز- منزلة الإله المعبود Il était où le ghulu des Yahoud بالنسبة لعيسى غروف الذم الذم طلب لم qui lui ont الغلو يكون في المدح وفي الذم كذلك وفي الاعمال وفي الاقوال واعتقادات وما هو اصل الاصنام التي عبدها قوم نوح عليه السلام comment ils sont arrivés à- au shirk قبل ها ايوه نعم en <clears throat> faisant des représentations à l'effigie des gens pieux de leur époque pour se rappeler de leur effort dans l'ibada لم يكن قصدهم العبادة في الأول ثم جيل بعد جيل نسي العلم فعبدوا هذا الأصل le asl جاء من الغلو والتصوير والجهل والجهل يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تترؤوني كما أترأت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله متفق عليه Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « N'exagérez pas dans mon éloge comme l'ont fait les Nassara avec le fils de Mariam. Je suis juste un serviteur. Alors dites, serviteur d'Allah et son messager. ها نعم نبه المحقق انه في البخاري فقط احسنت طيب يقول في شرح كلمه لا تترؤوني الاطراء du verbe atra الاتراء في المصدر هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه Donc, الاتراء c'est le relou particulièrement dans l'éloge et le fait de dire des choses mensongères sur une personne en but de l'éloger sur son éloge وهنا فائدة قال بعض السلف أظن هو الشعبي يقول من آه، أثنى أو مدحك بما ليس فيك تمام فلا يستبعد أن يقدح فيك فيما ليس فيك quelqu'un qui te vante qui parle de toi en bien en citant des choses qui ne sont pas en toi on dit un tel il est comme ça il est comme ça il est comme ça alors t'es pas comme ça sois pas surpris que demain, il te critiquera par des choses qui ne sont pas en toi également. إذا جاء خصومة إذا جاء خصومة بين الناس وكان فيهم غلو فسترى هذا منهم كما أطرأت النصارى ابن مريم حيث تجاوزوا لحد في تعظيم عيسى وجعلوه ربا يعبد les loges دي نصارى Nassara avec une Mariam, c'est qu'ils sont mis à l'adorer. عبد الله ورسوله أي لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها فلا فلا تفرطوا في تعظيمي إنما أنا عبد ولا تفرطوا في طاعتي وتصديقي وإنما أنا رسوله Donc le fait de dire que le messager sallallahu alayhi wa sallam c'est le serviteur d'Allah, ça veut dire de ne pas l'adorer et de ne pas le sanctifier. Et كذلك رسوله يعني أن ما جاء به رسول tout ce qu'il a apporté tout ce qu'il est comme savoir cela vient d'Allah azza wa jalla pas de lui-même les choses du ilm du ghaib qu'il a informé cela c'est Allah qui l'en a informé il n'a pas fait par lui-même Innama ana basharun mislukum yuha ilayya. C'est juste un homme comme vous à qui on informe. وقال وقال وقال عز وجل في شأنه قال لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. Il savait que cela visible, j'en aurais profité et je n'aurais pas été touché je n'aurais pas été touché d'un mal. فهمتم؟ وكم مره كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال اصحابه ما حملك على هذا؟ pourquoi tu fais telle chose? ou الصحيح أنك كنت كذا وكذا وهكذا qu'est-ce qui t'a pensé à faire telle chose c'est vrai que tu dis telle chose ou ainsi de suite donc il vérifie ce qui prouve qu'il ne sait pas et on a vu des gens lui attribuer justement des sifat de du ilm al comme par exemple cette fameuse et tristement célèbre poésie qui s'appelle la Bourda dans laquelle il y a du shirk des choses attribuées au Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il y a min sifatillah على ما يجوز لا شرك يقول الشرح الإجمالي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمته أن تجاوزوا الحد في مدحه لأن يؤدي لأن لا يؤدي إلى رفعه فوق منزلته التي انزله الله بها ثم يبين صلى الله عليه وسلم الصراط السوي وهو الذي ينبغي أن نصفه به وهي العبودية لله تبارك وتعالى ورساله ورساله وذلك يقتضي تصديقه فيما اخبره اخبر وطاعته فيما اصر كذا عندك نعم واجتناب ما عنه نهى وزجر وان لا يعبد الله الا بما شرع وصله في حديث montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit à sa communauté d'exagérer dans sa personne ce qui amène à lui donner des attributs de la ubudiyya, comme l'ont fait les Nasrallah avec Isa. Donc lui il a dit, un abd. On lui attribue la servitude, ubudiyya. طيب العبودية ليس الألوهية العبودية et risala qu'il est un serviteur comme nous et en plus de cela un prophète messager يقول الفوائد تحريم الغلو في تعظيم الأنبياء والصالحين qui n'est pas permis d'exagérer dans la sanctification des anbiya et des salihin فمن دونهم باب أولى ثانيا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السد السد الذرائع cela montre l'importance que donnait le Nabi sallam à fermer les portes comme on dit prévenir avant de guérir ثالثا إثبات غلو النصارى في عيسى رابعا أرد على من يعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رسالة cela réfute ceux qui ont une croyance au-delà de ce que Allah Azza wa Jalla a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le message il n'est pas plus qu'un messager يقول مناسبة الحديث للباب rapport du hadith par rapport au chapitre حيث دل الحديث على أن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق يخرج المسلم من دينه كما أخرج النصارى من دينهم غلوهم في عيسى Donc ce hadith indique que l'exagération dans le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est la plus noble des créatures, cela sortira, fait sortir de la religion. Tout comme les Nasara ont été sortis de leur religion par leur roulou dans Isa alayhi salam. مناسبة الحديث التوحيد maintenant le rapport du hadith par rapport au tawhid حيث دل الحديث على أن الغلو في المخلوقين قد يؤدي لعبادتهم المنفية للتوحيد المنافية للتوحيد ce hadith indique que le roulou dans les créatures cela amène à les adorer ce qui s'oppose au tawhid car ça amène à adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala الدليل الرابع وقال وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, prenez garde au roulou. Car ceux d'avant vous noter ont péri qu'à cause du roulou. Car c'est le asl hein, du shirk, le roulou. يقول في شرح الكلمات إياكم أي أحذركم je vous mets en garde إياكم si je dis مثلا إياك أن تفعل كذا attention à toi de ne pas faire cette chose et en fait c'est un مفعول به نفي المعذوف أي يحذر أو احذر نفسك في هذا المعنى الغلو وتجاوز الحد في المدح والكذب فيه فإنما أهلك من كان قبلكم سلا ايت été la cause de la destruction أي سبب الهلاك في الدنيا والآخرة للأمم السابقة والغلو. Et ça qui a fait périr les communautés antérieures. ils sont tombés dans le shirk ce qui leur a causé la colère d'Allah Azza wa Jal qui les a détruits en ce bas monde et furent châtiés également dans l'au-delà الشرح الإجمالي ينهانا ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الغلو في الدين ومجاوزة الحد فيه لئلا نهلك كما هلكت الأمم السابقة حينما غلوا, غلوا, غلوا, غلوا في دينهم وتجاوزوا الحد في عبادتهم donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde ce relou. Il a cité la cause, dans le sens, prenez garde à ce qui vous arrive, qui arrive aux autres avant vous. Et le motif, c'était le goulou. Donc, ne tombez pas dans la même erreur qu'eux. Al-Fawa'id. Tahrim al Goulou fi din L'interdiction de l'exagération en religion. An al goulou sabab al-halak, lil-halak et que le غلو c'est la cause de ta perte et comme on l'a dit أمس قد يكون بدعة فيهلكك من حيث السنة tu sors de la salafiyya tu sors de la sunna pourquoi tu as fait du غلو dans une mas'ala من مسائل مثلا et en fait tu as fait du roulou ton manhaj tu exagères dans les choses soit dans la critique soit dans l'éloge soit dans les actes, dans les mu'amalat, t'en fais trop. D'accord Et ce trop, tu en fais une ibadah. comme les khawarij. Ça peut arriver parfois de rouler sur le mas'ala, une erreur sur le mas'ala. Mais là, on parle de la bid'a, celle qui a fait que tu as fait du roulou, c'est ton manhaj, d'en faire plus à chaque fois, d'en faire trop. D'accord Comme les khawarij. Le roulou, dans le takfir, toute personne qui fait un zamb, un ils sont de l'islam, c'est du roulou. d'accord هذا غلو مثلا يكون مناسبة الحديث للباب le rapport du hadith par rapport au chapitre حيث دل الحديث على أن السبب هلك الأمم السابقة هو الغلو ce hadith indique que la perte des communautés antérieures c'était le غلو la cause de leur perte مناسبة الحديث tawhid حيث دل الحديث على أن الغلو في الدين أو المخلوقين يخرج الإنسان عن الحدود التي أنزلها الله فيكون متبعا لهواه وهذا من الشرك المنافي للتوحيد donc l'exagération en religion où sont les créatures fait sortir la, la personne des limites qu'Allah a fixées donc en faisant cela il suit ses passions et cela l'amène au shirk الشرك يسبوز التوحيد فهذا هو المناسبه صلوا اليوم يقول ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا كلا دي dit que périssent المتنطعون أي الغلات الغلات ceux qui exagèrent et il l'a répété trois fois trois fois ce qui montre l'importance et la gravité de la chose هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون يقول في شرح الكلمات هلك أي خاب وخسر ils ont péri ils ont perdu c'est le fait d'en faire trop dans les paroles dans les actes par exemple ce quand ils parlent ils devient avec des mots extrêmement compliqués d'accord ils en font trop quand ils parlent des mots très durs pour on va dire euh, ça peut être plusieurs raison parmi le ria montrer je connais la langue ou également ça peut être mimbab talbis pour tromper les gens parce qu'ils vont pas comprendre ce que tu vas leur dire wa kada et fil amal ceux qui en font trop وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأعمال ما تطيقون faites dans les actes ce que vous supportez ça c'est le rahmatan nana pourquoi car ce qui est préférable auprès d'Allah sont les œuvres les œuvres qui perdurent donc si tu fais ce que tu supportes pas tu vas arrêter donc fais ce que tu peux même si c'est peu et que ça continue que c'est régulier ada ahabu ila Allah azza wa jalla قالها ثلاثا أي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات تأكيدا لا peut-être trois fois pour bien confirmer la chose يقول في الشرح الإجمالي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بشريعة السمحة حذر من التعمق في, في الأشياء كلها وتشدق بها ولا سيما التعمق في امور الدين التي شرعها الله شرعها شرعها الله سبحانه وتعالى وبين معالمها حدود آه، وحدد حدودها ثم اكد هذا التحذير فكرره ثلاث مرات على مسامي الصحابه ليعيه ويفهموه او يفهموه ويحذروه ما يترتب عليه donc là le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui qui était envoyé justement avec la charia qui est indulgente et clémente il a mis en garde contre le tarammouk le fait de trop en faire dans les choses dans les choses qu'Allah Azza wa Jalla a rendu légiférer car Allah a fixé des limites pour chaque chose il ne faut pas les dépasser et il a confirmé cette mise en garde trois fois afin que les sahaba en prennent conscience et qu'ils prennent garde de cela يقول في الفوائد تحريم التنطع في الأمور كلها l'interdiction de l'exagération en toute chose en toute chose استحباب التأكيد alors استحباب تأكيد الأمر الأهم qu'il est préférable justement de confirmer les choses importantes ثالثا سماحة الإسلام ويسره cela montre la clémence de l'islam et sa facilité tu n'as pas à en faire trop fais les choses simplement fais les choses les plus simples lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait le choix entre deux choses il prenait la plus facile tant qu'elle n'amenait pas un haram donc ne pas s'imposer des choses qu'Allah ne nous a pas imposées من هنا جاء كراهة النظر le nazar est venu makruh سبب هذا tu t'imposes que Allah ne t'a pas imposé après cela le nazar n'est pas du roulou car il est légiféré les preuves disent que le nazar من الدين عباده مناسبة الحديث في الباب حيث دل الحديث على أن التنطع في الأمور كلها إنما في ذلك التعظيم الصالحين من أسباب الهلك non c'est pas إنما c'est bima في ذلك تعظيم الصالحين من أسباب الهلك ce qui montre que les exagérations et blabla dans toute chose ce qui a amené à sanctifier les gens pieux qui a causé la perte des gens qui ont agi de la sorte مناسبة الحديث التوحيد كما في الحديث الذي قبل هذا c'est la même raison que le roulou amène à adorer autre que Allah et cette adoration sera du shirk تمام عظم مفهوم هذا الباب هو سهل والحمد لله فنكتفي بهذا وسبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك